amahoro neza mwebwe mubandanya kumviriza radiyo y'isanganiro amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo zikurikira abana bo mu ibarabara basubiye kwibonekeza ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abarangurira imirimo mu gisagara bo bavuga ko harimwo abasigaye bakora ubusuma butandukanye bamwe mu badandaza ibifungurwa mu ibarabara bavuga ko bariko baritwararika isuku kugira ngo bakingire abavyihereza ikiza cakorera catangajwe n'ubushikiranganje buramagara y'abantu kuwa mbere nzero uno mwaka gatatu turabashikana muri zone ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura tubafitiye bucana yandi y'imvugo iremesha uno munsi turaba ingene abantu bo kwirinda imvugo zijuragiza zigatoseka zikibana Alphonse kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma tubahaye ikaze bababona bemeza ko abo bana bishika bagakora ubusuma nko kwambura abakenyezi amasakoshi bagendana canke bakiba ibyuma mu miduga abakorera mu gisagara hagati bakabona ko umuturama ari uko abaranira agateka k'abana bo kwicara bakiga mu buryo bwimbitse ico kibazo bakabona kandi ko leta yo kubaka ikigo cirerero cigisha imyuga uwo muce w'abana umviritsa abana bumwe mw'ibarabara kweli baguma bibonekeza cyane naho mbona barabatuza rimwe rimwe mugabo nta bataragaruka n'ubu mbona baguma bayenze umwanya ari wose ndetse no mu sinzi rero ko badafise iyo bava ntavyo nomeye jewe yego barabajyana ukugaruka kwabo ntitumenye ingene biba byagarutse sinzi rero aho ni leta niyo isigara yokora nta muntu atembera ngaha mu gisagara cya bujumbura atabona na cyane cyane nko mu masaha ya mu gitondo ashobora guhura n'umugwi w'abana mirongo ibiri cumi na batanu mbere utarabye neza ukabona hariho ariko bakwiruka inyuma bagomba kugusahura utwo ufise mu ntoke hariho mbere nawe bimaze gushikira ugasanga cyane cyane abadamu afite agasakoshi barakamupapuye barirutse telefone urumva yuko ibyo byo ntawo bideha birahari barahari ababijejwe cyane cyane ndavuga nk'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda mbere wanashaka nibuka bafatikanije n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu baravuga yuko nyuma y'ikiringo gitoyi bagiye eh, gukura abana mu ibarabara ariko mugabo Eh, ntibyabandanije sinzi ngende byagenze ariko uko bigenda kose n'ubundi birabaraba abana bo mwibarabara kugira umuti uboneke ni uko bokubaka ikigo bakabashyira kubera bavuze barabaduganya babashyira ababyeyi bacongera bakagaruka bacongera bagatera izindi ngorane kuko bubakira ikigo bakabashyiramo bakabigisha n'imyuga abana bamwe barabara bamavuga bariko barakura mu mabarabara mu gato ukaguma tubona ata n'indi basuye kwibonekeza mu mabarabara bapfura amaturovizere y'amamodoka bagira ntibonone ibintu Eh, je sinzi nk'icokorwa bobubakira ikigo bagumamo hama kubasubiza mu mitumbi wabaho ntibikunda kuko inzira yabazaye n'izotuma bagaruka mm, ku byo mbona abona mwe barabonekeza ku bwinshi ku bwinshi cyane eh, ndashobora gutanga akarorero mpora nshajyanye kuri Boulevard de l'Iprona manuka ari nko kubunye keshi samedi dimanche ugasanga hari abana benshi cyane mm, hafi nka mirongo itanu barenga reka mbese ngaha gusa no mu makaritsiye hagati yo mu gisagara abo bana baraboneka kandi rero navuga ko ari ingorane ikomeye cyane kuko umuti urama utabonetse abo bana bazotera umudugararo ukomeye rwose umuti urama ni ukubanza tukiyumvira mbega abo bana baza mu ibarabara bavuye he mu bushikiranganji buraba agateka kazina muntu no gufatana mu nda bamenyesha ko nabo nyene bazi ko abana bo mwibarabara basubiye kugwirirana mu gisagara mu bisagara mbere bitandukanye by'igihugu Ponsi yatunga imana umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko azoshikiriza mu ndwiza ingingo zigiye gufatirwa abo bana bo mwibarabara basubiye kugwirirana abanje kugiriranira inama n'abegwa n'ico kibazo ihenutse ku ibarabara rya gatanu rya mutakura murantunga mu gisagara cya bujumbura nyine iyo pikipiki yakorotse eh, yarokotse agasaba regide zo gusubiriza amapoto ashaje mu gukingira impanuka inkuru ya Jean Dieu irakoze niyo rumuri venera akora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki nk'uko twabibonye ku ibarabara rya gatanu ryo kumutakura imoto yiwe yahiye ngo hari nk'isaha zine n'iminota cumi n'icyenda urakoze jean Dieu irakoze amakuru dukura ahegereye ahabereye iryo sanganya avuga ko iyo poto yari yagonzwe n'imodoka kuri uyu wa kabiri makuru hajanye n'amagara y'abantu gufuka ibifungurwa eh, nk'ibijumbu bikaranze n'ibitumbura hamwe no mu gukarabisha abaguzi ni bimwe mu byo abadandariza ibifungurwa ku mabarabara bariko baritwararika bivugwa na bamwe mu badandaza batembereza amazi muri quartier Ngozi ya zone Kinama ni mu gisagara ca Bujumbura basaba ko hogwizwa guhimiriza kugira ngo abantu bamenye ingingo zo kwikingira ikiza cakorera giherutse gutanga bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uherutse gutangaza ko ikiza cakorera mu gisagara ca Bujumbura eh, eh, cibonekeje e, ubushikiranganje bwabitangaje itariki ya mbere kuno kwezi kwa mbere no mwaka wa 2023 yamenyesheje ko muri zone ya Kinama abagwaye iyo ndwara bamaze kumenyekana bari icenda hamwe n'abari mu tundi turere twigisagara nyene ca Bujumbura ino nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma Vugu ndemeshe imvugo zijuragiza zirafitaniye isano no gukwiragiza amajambo mabi ashobora gukomeretsa ikibano ngo abantu baba bavuga ibitabereye cyane cyane batanga amakuru y'ibinyoma bivugwa na patiri Liyazimana Lambert ajejwe kumenyesha amakuru muri diocese yangozi Ngozi akaba n'umwigisha muri kaminuza izo mvugo zicanishamwo abantu bo kwirinda kuzisabikanya mu gihe biba biboneka neza ko izigamije guturira Francine ndiho kubgayo Izo mvugo ngo zituma kenshi abantu badategera uko ibintu biri biriko biragenda na cyane cyane iyo zikoreshejwe hatarabwe umwanya na bene kuzibwirwa baribo bisigurwa na Patiri Lambert Riyazimana ajeje kumenyesha amakuru muri diyoseze ya ngozi asanzwe kandi ari n'umwigisha wa kaminuza uvuze ibintu mu mwanya atariwo cyangwa ukavuga ibintu bibwira abo biterekeye baraheza bakajuragirika kuko basanga badafise ibikenewe kugira ngo bashobore gutegera iyo umuntu atategereye naho ashobora kuca agira inyifato zitarizo mu kibano cyane cyane ugasanga abantu bahora bumvikana kubera bumvise ibitari byo bumvise ibihuha bumvise abantu bababwira ibintu bitari byo cyane cyane imvugo zikomeretsa bigatuma abantu rero mu kibano no mu migenderanire bitosekara iyo imigenderanire itosekaye naho muca ibikurikira hashobora no kwadukana ingwano na ingwano muratsi ko irimo amabi menshi izo mvugo ngo ziva ku bintu bitandukanye harimo ubuzima umuntu yagiye arabamwo ishobora guturuka kuri kahise k'umuntu uko umuntu yabayeho ibyo yabayemo ibyo yabwiwe cyangwa ibyo yabonye patiri riyazimana arerekana kandi isano riri hagati y'imvugo zijuragiza no gukwiragiza amajambo akomeretsa ibyo batategereye bareza bakabivuga uko babivuze kutariko barashobora gukwiragiza ibihuha iyo abantu bakoraga ibyo bihuha naho murumva ko bishobora kugorana ntangaze akarorero kamwe k’umuntu umuntu avuze ibitari byo agaheza akabishikiriza ukundi bigeze gutera inkuru urakoze francine ndiho yo muri make mu makuru avugwa mu makungu mu cha ca Birmani umugwi w'abasirikare bamaze hafi imyaka ibiri bafashe ubutegetsi bakoresheje inguvu wafashe ingingo yo gutezurira abapfunzwe barenga ibihumbi indwi ico gihugu ca Birmania co ku mugabane wa Aziya kikaba kibikoze muri kiriko gihimbaza imyaka 75 kimaze cikukiye nkuko amakuru atangwa ni radio y'abafaransa RFI abivuga na turangirije amakuru twariko turabashikiriza yaragizwe na zimwe mu ngingo zikurikira abana bo mu ibarabara basubiye kwibonekeza ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abarangurira imirimo mu gisagara bo bavuga ko harimo abasigaye bakora ubusuma butandukanye bamwe mu badandaza ibifungurwa mu ibarabara bavuga ko bariko baritwararika isuku kugira ngo bakingira ababyihereza ikiza cakorera catangajwe n'ubushikiranganje buraba amagara y'abantu kuwa mbere nzero no mwaka Eh, twabashikirije eh, na bucana yandi imvugo iremesha uno munsi twarabye ingene abantu bo kwirinda imvugo zijuragiza zigatosekaza ikibano ndabashimire mwebwe mwese mwariko muratwumviriza shimira Alphonse kubw'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma murakoze Alain Désiré Bukeneza